macca simore nogas ngati laamu asaman ngu way kono ɗum ɗo ni mi yiɗi wadde saha jom ngesa reseng yalti subaka law ngam dañde fitiram golle en ɓe dawni ngesa mum ɓe kawri e ñalawma denariyon o dawni ɓe saanga waktuuji jeenayi subaka o yalti kadi o tawi woɗɓe ina e diŋiral mbaɗaani hay batte o wi ɗumen njehe ononne ngolloyoɗon e ngesam reseng hee mami yoɓo on ko haani yoɓeede ko ɓeenne pokkiti o yalti saanga waktuuji sappo e ɗiɗi o yalti kadi saanga waktuuji tati kikiiɗe o yiifitiram golle en o waddi e mumen no o waddi e ɓeeni caggal ɗum o yalti kadi heɗde waktuuji joyi kikiiɗe o tawi kadi fitiram golle en ina ɗoon o wi ɗumen holi ko waɗi oɗon ñalla ɗo tawa on mbaɗaani hay batte ɓe njaabiimo ɓe mbi waɗi noon ko min ngalaa mo min gollani o wiɓe njehe ononne golloyoɗon e ngesam reseng he nden yehi ha kikiɗe joom ngesa o wi batulo mum o noddu fitiram golle en ɓe joɓa ɗumen gadoroɗa sakkitiɓe ƴettede ɓe cakkitoroɗa adiɓe ƴettede ɓe ƴettanoɓe sanga waktuji joyi kikiɗe ɓe ngari totta goto e mumen fof diinareyon adinoɓe ƴettede ɓene ngari cikki ma joɓe ko ɓuri ɗum kono goto e maɓɓe fof totta ko diinareyon hono no ɓeeni nde ɓe keɓi ndin joɓdi ɓe goni e gormade faade e joom ngesa o aɓe mbiya ɓeeɗo fitiram golle en golli tan ko waktu gooto ponda joɓdi amen tawa minen amin golli ñalawma no wooruno e ngeenaange hartunge joom ngesa o jaabi gooto e maɓɓe wi'i sehilam mi funtanima mate wona ko aan jaɓno mi ƴettirma dinere yong nden noon ƴettu joɓdi ma njaha ko min wela fondudema e o cakkitiɗo ƴettede mate wona koko belami mbaɗanmi e kaalisam walla koko moƴƴumi ko addanma hirde ko hono noon wattidiɓe ɓe jogori ardade ardiɓe ɓe battido tawi yeeso ina ŋabbita faade yerusalem deeyi almuɓe sappo e yiɗiɗo ɓe e laawol wi ɗumen keɗoɗe eɗeni ŋabbita yerusalem ko ɗon ɓi neɗɗo o jogori weddeede e juuɗe ardiiɓe yettinooɓe sadaka e sariyankooɓe maɓe pew e makko kuugal maayde ɓe mbaɗa mo e juuɗe ɓe ngonaa yahuuda en ɓe ɓeenne ma pijir mo karwisoo mo peŋa mo kono o wurtat ñande ñalawma tataɓiijo o ndeen yumma mum ɓiɓɓe sebede ɓattini sukaaɓe mum yeesu dicci ñaagii ɗum ballal yeesu wi'imo holi ko njiɗɗaa o jaabiimo o wi'i njiɗmi ko poda ɓiɓɓam ɗiɗo ɓe takko maasa laamiima heen gooto wona baŋŋe ma nyaamo goɗɗo o wona baŋŋe ma nano yeesu jaabi wi'i on ganda ko nyaagoto ɗon bele oɗon mbaawi yarde mette ɗe jogormi yarde ɗe ɓe njaabiimo ɓe mbi'i amin mbaawi kay o wi'i ɓe ma on njarɗe kay kono noon wona min foti suɓade sawnotoɓemi ɗen jonɗe jeyi ɗumen koɓe babam fodani ɗumen ɓe nden sappo ɓe nani ɗum cakani bandiraɓe ɗiɗo ɓe e on saha o noddiɓe kamɓe fof o wiɓe oɗon gandi lamɓe ɓe laamori dowlaji mumen ko kufunaji towɗi kadi ardiɓe ɓe ina kolla ɗi bawɗe mumen wona noon ɗum foti waade e mon onon kono so goto e mon yiɗi wonde mawɗo foti ko wonde carwowo mon kadi so goto e mon yiɗi wonde gardiɗo foti ko wonde maccuɗo mon ko noon ɓi neɗɗo o ardi o arani sarweede o ari ko sarwude e rokkirde wonki makko ngam sottude heewɓe nden ɓe jalti yeriko diɗɗal mawgal rewi e makko wumɓe ɗiɗo ina joɗino e sara lawol he nani ina wiye yeesu nana yaha goni e wullude ina mbiya ceerno taanu dawuda yurmu min diɗɗal ngal woni e furadeɓe ina wiya yoɓe deƴƴu kono ɓe ɓeydi kadi wullude aɓe mbiya ceerno taan dawuda yurmu min o darti o noddi ɓe o wii holi ko jiɗɗon mi waɗana on ɓe jaaɓimo ɓe mbi ceerno miggiɗi ko gumdinamin gumtinamin ɓernde makko heewi yurmeende o memi gite maɓɓe ɗon e ɗon tan ɓe gumti ɓe ndewi e makko